religia mal toleremo. In prescau la tuta mondo, oni calculas la iaroin la la oficiala nascic jaro de Jesuo Cristo. Ech se oni ne usas la esprimoin anto Cristo cae post Cristo. Multae ne preferas diri exemple anto nia erao, de nia erao, sed la facto estas, che on acceptas la nascit in de Iesu Christo, che limon, che il nul. Lau Laula cristana credo, Iesu nascigis dum la nocto inter la du de quara ca du de quina de decembro. Pro tio, in multa landoi la du de quina estas festo tago, la hodiaua vespero estas conata cil sancta vespero, dum kiu oni iam festas. La cristanoi opinias che Jesuo Cristo estas la principio mem de amo. In la esperanta Londona Biblio legeblas lia jenae vortoi. Amu vian proximulon quil vin mem. Pli granda ol citiui ne estas alia ordono. Marco dectu 31 anco in la aliae religioi gravas idealoi cil amo, fratezzo, sen per forto. Tamen, contraue al tivi principoi cae celoi, existis cae existas multae conflictoi, agressoi cae militoi cause de religioi. Cause de religioi ne signifas que la religio esas la causo. La causo es la netoleremo, la maltoleremo, la fanatismo de la credantoi. Rilate la pacientetson oni povas citi la persecutoin suferita de la unua e cristanoi, poste la perforta in campagno in de disfastigo de cristianismo in de la indigenoi fare de la catolica ecclesio, unue in Europa, pli malfrue in Americo cae Africo. En la decdua cae dectria iarcentoi, la perfortoin de la cruz militoi. Post la reformatio, la intra-cristanain militoi cae perfortain agressoin. La persecutoin suferitain de la iudoi in multae landoi ecte la mese poco gis nun. Faculoi assertas che religiae differenzoi tre malofte esas la causoi de perfortai conflictoi, che la verae causoi ofte, estas luctoi por politica potenzo, por natura resursoi, por hegemonio de uno etnio super aliae. Tamen, religiae differenzoi povas pli acrigi la conflictoin. Facto estas, che nun tempe ocasas per fortai religiae conflictoi in plurai partoi de la mondo. Exemple, inter islamanoi cae cristanoi in Bosnio, Nigerio cae Sudano. Inter islamanoi cae coptoi in Egiptio. Inter hinduoi cae islamanoi in Kashmiro cae in la Hinda Unio, Barato. Inter budanoi, hinduoi cae islamanoi in Sri Lanka inter islamanoi, cristanoi, judoi cae druzoi in Libano, inter budhanoi, islamanoi cae cristanoi in Birmo, inter catolicoi cae protestantoi in Norda Irlando. In Birmo estas suprisige la budhanoi, in cies religio sen per forto esas gravega principo, kiwi attacas cae mistractas la islamanoin. Ali flanke esas ciate, que multae fanatica islamanoi agresas la credantoen de aliae religioi cae desiras disvastigi islamon pere de terrorismo. Tio tio estas malbonega, bedaurinda, cae suferigas multaen homoen. Cion la mondo besonas inter alie. Toleremon, generalan toleremon, toleremon, do ancao religian toleremon. Pro tio existas ecte 1995 internazia tago por toleremo, la 16 de novembro. In 1995, cent octe membro statoi de UNESCO subscribis declaracion pri principoi concernai al toleremo principoi qui ebligu pacan convivadon de homoi de differenzae culturoi cae religioi. En Brasilo, conata ciel catholica lando, sed fact mult religia lando, in cio credanto de diversae protestantae au evangelia ecclesioi iam formas proximume 30% de la enlongiantaro, oni starigis nazian tagon de lucto contra religia mal toleremo. estas la 21. unua de januaro. Char ancao in Brasilo tia mal existas cae ec pli grandigis dum la lasta iaroi. Suferas agressoin cefe credantoi de religioi de Africa de Veno, sed ancao catolicoi, protestantoi, spiritistoi ca judoi ciui homoi estu toleremai, aparte ni esperantistoi, ciui havas la opportunon conatigi con homoi de aliai culturoi cae religioi.